الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقد ألسنتنا يفقه إخواننا أقوالنا ثم أما بعد دوزانو اسلام هوني موين ni wa muhadhara ulioanza jana tarehe tano ya Rabiul Awwal mwaka huu wa 1446 leo tarehe sita ni mwendelezo wa muhadhara ule wa jana tulielezea jana kwamba lengo la muhadhara huu ni kwa ajili ya kufanya rad difaan an sunna kwa mudir wa markazi al-ikhlas Gongoni Sheikh Said Ali Hassan kwa muhadhara wake aliyotoa na kuupa unwan kulluna bid'iyun wa kulluna sunniyun tukaelezea jana kwa urefu tu maana ya ahli sunna pia tukaelezea akwali za maulamaa nyingi kuelezea ni kina nani ahlu sunna na kwa nini wameitwa ahlusunna sunna tukaelezea kwa urefu jana hiyo na akwali nyingi za maulamaa kuhusu taarifi ahli sunna pia tukaelezea ansaru sunna ni kina nani kwa sababu muhadhir alielekeza sana na kulitaja sana jina hili ansaru sunna akitukusudia sisi lakini sisi sio ansaru sunna kama nilivyoeleza jana sisi sio ansaru sunna sisi ni ahlu sunna wal jamaa السلفيون الفرقة الناجية الطائفة المنصورة نما يا أهل السنة ahlus sunna yalivyoelezewa na علماء ama ansaru sunna wali ni hizbiyun na ni sururiyun wafuasi wa Muhammad Surur Zainul Abidin tukaelezea pia jana kwa urefu kwamba unwani ya muhadhir sio sahihi si sawa kusema kulluna sunniyun na kulluna bid'iyun sio sawa kwa sababu hivi ni vitu viwili ni vinyume viwili wadhiddani la yajtamian vinyume viwili haviwezi vikakusanyika sunna haikusanyiki na bid'a kama tauhid isivyokusanyika na shirki idhan la tajtami'u sunna wal kama la yajtami'u at-tauhid wash-shirki ni vitu viwili tofauti pamba na moto haiwezekani hapo hapo wafanya sunna hapo hapo wafanya bid'a wewe unabaki ni mubtadi' haiwezekani hapo hapo wewe ni muahid halafu hapo hapo ni mushriki la tauhidi inajitenga unabaki ni mushrik aadhana Allah wa iyyakum min shirki kwa nikaelezea kwamba unwani hii kulluna sunniyun wa kulluna bid'iyun ghairu sahih wa ghairu mustaqim shar'an wa aqlan nikaelezea kwa kirefu na anavyodai yeye kwamba na wao waitwe sunniyun kwamba na wao wanafanya sunna katika sala kuna sunna za sala baada ya fatiha ukiongeza sura nyingine ni sunna kuinua mikono ni sunna kuona na wao pia waitwe waitwe ahlus sunna kwa vile wana sunna hizo zinazofanyika katika sala wana sadaka za sunna wanatoa wana siamu za sunna wanafunga kwa hiyo na wao waitwe sunniyun na wao waitwe ahlus sunna lakini sivyo sivyo alivyoelewa kwamba unaweza wewe ukafanya bid'a zako halafu zile sunna zilizo katika sala zikatosheleza wewe kuitwa ni, a, ni katika ahlu sunna sio ufahamu huo ni wa makosa kutokana na taarifu nyingi wanazozielezea maulamaa kuhusu ni kina nani ahlu sunna sitaki kuzirudia taarifu zile nilizozisoma jana kwa urefu lakini alimamu Ahmad bnu hambali katika risala أصول السنة قال أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة الإمام أحمد بن حنبل إمام السنة المبجل asema misingi ya aqida kwetu ni kushikamana na ile manhaji waliokuwa nayo masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam waliktidau bihim na kuwafuata watarkul bid'a na kuacha uzushi wote wa kullu bid'atin fahiya dalala kila uzushi ni upotevu kwa hiyo ili uwe ni mtu wa sunna uwe katika ahlus sunna lazima uwache bid'a lazima ujitenge na bid'a lazima ujitenge na watu wa bid'a hapo ndio utaitwa wewe ni katika sunna watekeleza sunna za mtume sallam na unajiepusha na uzushi lakini sio kwamba huku wewe una, unafanya sunna na huku una uzushi unafanya la huyi katika sunna kwa hiyo sheikh mudiru wa markaz al-ikhlas amechemka kama wanavyosema waswahili sivyo alivyoelewa taarifu ya ahli sunna lakini pia unwani hii inamaanisha kwamba watu wa bid'a wanatamani watu wa sunna nao wafanye bid'a watu wa bid'a wanatamani watu wa sunna nao wafanye bid'a na wao waitwe bid'iyun kama vile Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawaa wanafik wanapenda na nyinyi muwe makafiri kama wao walivyokuwa makafiri ili muwe sawa waddu law takfurun kama kafaru fatakununa sawaa wahakadha watu wa bid'a nao wanapenda wanatamani watu wa sunna nao wafanye bid'a ili wawe sambamba lakini la hapana kwa hiyo taamimi yake ya unwani yake kulluna sunniyun wa kulluna bid'iyun sio sahihi sio sahihi kabisa watu wa sunna huwezi ukawaita ni watu wa bid'a hawa watu wa sunna halafu uwaite ni watu wa bid'a la la kila mtu wa sunna akinasibisha na sunna salafi ujue anajitenga na bid'a anajiepusha na bid'a kiasi cha uwezo wake hawezi kuwa mtu salafi hawezi kuwa ni katika mtu wa sunna kama huku anafanya bid'a na ndio maana ansaru sunna si ahlu sunna kwa sababu wana bid'a nyingi wanazifanya nimetaja hapa jana kwamba huyu mudir anafanya taarudh maneno yake yana taarudh yanajigonga gonga yeye anasema sisi watu wa bid'a sisi watu wa bid'a halafu anasema haya wanaoyafanya sio bid'a haya mambo wanaoyafanya ya bid'a sio bid'a kwa hadithi hii ya mtume sallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun yeye akafasiri kwamba hadithi inamaanisha kwamba mwenye kuzusha katika dini yetu hii jambo ambalo halimo katika dini hiyo sasa ndiyo jambo hilo linakataliwa halikubaliwi anamaanisha kwamba hayo mambo ya bid'a wanaoyafanya yamo katika dini kwa hiyo si bid'a sasa mbona mwajiita bid'iyun asema sisi bid'iyun sisi bid'iyun anarudia rudia katika muhadhara wake nahnu bid'iyun lakini huku mbele huko anapinga kwamba ah, haya tunayoyafanya yamo katika dini si bid'a unaona taarudhi nikamuuliza je katika Qur'ani kuna maulidi je katika hadithi kuna maulidi je ni athari gani ya sahabi inahimiza maulidi na bid'a nyingine zote mnazozifanya ukidai kwamba eti bid'a hizi zimo katika dini lakini kama nilivyosema atajibu kwamba ndiyo zimo katika dini salatu ala nabii imo katika dini Qur'ani inasoma maulidini imo katika dini ndio sasa salatu mbona hamtangazi kama jamani leo kuna salatu ala nabii mbona mtangaza maulidi maulidi yako wapi halafu huo mtindo huo wa salatu ala nabii za pamoja na madufu umo umo mtindo huo mmeupata wapi na nani mwanzilishi wa bidhaa hizi mbona hamwambii waislamu je salafu saleh ndio wameanzisha bidaa hizi la je ni Imam Shafi na ni katika salaf ameanzisha bidaa hizi la ni nani mwanzilishi wa bidaa hizi waelezeni waislamu wanaficha hawezi kuwaeleza waislamu uwazi wa nani waanzilishi wa maulidi nani mwanzilishi wa burda hawaelezei waislamu ndugu zangu waislamu sisi tunajua kwamba wakati wa masahaba masahaba wote walikuwa kitu kimoja wote walikuwa jamaa moja hakuna hata mzushi nani katika masahaba mzushi nani katika tabi'in mzushi nani katika atba'u tabi'in mzushi hakuna alqurunu mufadhala zote tatu hakukuwepo na bid'a hizi bid'a zilizoanza ni bidaa za wakadaria makhawariji walijitokeza katika wakati wa Ali ibn Abi Talib bid'a hizi zilikuwapo mwisho mwisho wa ahdi sahaba makhawarij wakamuasi Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu wakaitwa makhawarij lakini hakukuwa na bidhaa hizi zinazoendelea sasa hivi mwezi mzima huu mwezi mzima huu ni wa maulidi wana nani ile inaitwa nini fixture Jumamosi sijui ni wapi Jumatatu ni wapi Jumapili ni wapi mwezi mzima wakiambiwa hayako katika dini wanakataa katika maneno aliyozungumza huyu muhadhir anasema muhadhara wake huo kulluna bid'iyun wa kulluna sunniyun marjii yake makubwa ni risala iliyoandikwa na Abdul Ilah ibn Hussein al-Arfaj huo ni doktor yuko Ahsa kule Saudia, akamwita mwana wa chuoni katika wanavyuoni wa Saudia ni huyu Abdul Ilah ibn Hussein al-Arfaj. Huyu ametunga risala akaiita Mafhumul Bid'a wa atharuhu fi idtirabi al-fatawa al-mu'asira. Huyu al-Arfaj ametunga risala عنواني يكني هيو مفهوم البدعة وأثره في اضطراب الفتاوى المعاصرة أكمويت هوني مانا وشوني ومملكة تسهوني دكتور قولي نسيكي لدكتور مانا وشوني ليس كل دكتور عالما لا si kila doktori ni mwanachuoni si tunao madoktori au tunao madoktori wengine wanatetea riba tunao madoktori huko wengine wanauza maduka ya ration tunao sasa si kila doktori ni alim la ufahamu mbaya kwa hiyo marji yake makubwa ya muhadhara wake ilikuwa ni risala hii huyu al-Arfaja alisema maulama wa Saudia yudhayiquna al-bid'a wanaidhiki bid'a na kusema kwamba bid'a yote ni haramu wameipa bid'a hukumu moja tu kwamba bid'a ni dalala na ndivyo alivyosema mtume saa sallam ndivyo alivyosema mtume saa sallam si mtume ikasema hivyo ndiyo kwa hiyo kauli ya maulama ni kufuatia hadithi za mtume wa sallam wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fi nnar yeye anasema huyu huyu arfa anasema huyu amewafanya maulama wa Saudia kwamba wanatolea bid'a hukumu moja tu ya dhalala. Huyu Arfaj al-Arfaj huyu amegawanya bidaa kwenye vigawano vitano vyote vya kisheria. Huyu al-Arfaj katika risala yake hiyo asema kuna bid'a ya wajiba kuna bid'a mustahabba kuna bid'a mubaha kuna bid'a makruha kuna bid'a muharrama bid'a ameigawanya sehemu tano huyo la arfaj lakini hakuachiliwa eh? hakuachiliwa الشيخ علوي ابن عبد as السقاف akamrudi ورسالة يكي كل بدعة ضلالة الشيخ عبد العزيز الرئيس بيا كمرودي كتك رسالة هي مفهوم البدعة وأثره في اضطراب الفتاوى المعاصرة الشيخ عبد العزيز الرئيس أكمرودي الحق الأبلج في دحض شبهات مفهوم البدعة للعرفج عبد العزيز الرئيس الفيكا يعني هابا مباسا كذلك رد عليه الشيخ صلاح محمد محمد كتك رسالك تحرير معنى البدعة والرد على الجانب الأصلي من كتاب مفهوم البدعة يهوي على عرفج كو أمشر دي وهوي لكن هجوي هو مدير هجوي lakini tayari huyu amesharudiwa katika risala yake hii na nyinginezo huyu Abdul Ilah ibn Hussein al-Arfaj sasa huyu mudir akajigamba eh, katika muhadhara wake akajigamba na kusema kwamba muhadhara wake huo atauandika iwe ni risala na ana uwezo wa kufanya hivyo na ana maraji mengi ya kufanya ya kuandika risala yake hiyo sasa sisi pia tuna uwezo na tuna maraji mengi sisi tuna grand library mall mall zima la, la, la, la, la maktaba alhamdulillah hatuwezi kwa maraje kwa akiandika na sisi tuandika wa yaudu faud akiandika na sisi tuandika na tumeshaanza kuandika hivi naam hawezi kututisha kama alivyorudiwa wal arfaj na yeye pia anarudiwa hadha kulluhu difaan an sunna ndugu zangu waislamu hatuna jambo jingine kumfanyia radhi mtu si hasadi kama wanavyodai watu uchochezi sio uchochezi ni difaan an sunna wa difaan an manhaj salafi almubarak hatuna hasad hasad tumfanyia nani uchochezi wa nini lakini hizi ni shubuhati alizozitoa lazima tuziondoshe hizi shubuhati kwa watu kwa sababu katika mambo aliyosema katika muhadhara ni kwamba anasema hawa watu wa sunna hawa wana bid'a nyingi nao wanazifanya na wao waitu watu wa bid'a moja katika bid'a hizo anasema ni kuzungumza khutba za Ijumaa na Idi kwa Kiswahili. Wanaelewa? Akatoa dalili nyingi. Mtume hakuzungumza Kiswahili, alizungumza Kiarabu, kwa ni lazima kuhutubu kwa lugha ya Kiarabu. Salatu ljumaa lazima hutuba ya Kiarabu. Akasema maneno mengi kwamba hutuba ni katika sala ku amezibatilisha sala zetu zote za Ijumaa na si sisi si, si peke yetu huko Tanzania wanaohutubu hutuba za Kiswahili Uganda huko wanaohutubu hutuba za Kiganda China wanaohutubu hutuba za Kichina Uingereza wanaohutubu Kiingereza amebatilisha sala za Ijumaa na hutuba zote mamilioni ya watu jura ana jura kubwa lakini sio sawa kauli yake mnaelewa tutakuja kuelezea akwal za maulamaa pengine ikiwezekana leo leo haraka haraka sasa hii ni shubha watu wakipata shubha namna ah kweli nini yule yule asema kweli nini eh mtume hakuhutubu kweli kwa kwa, kwa, kwa lugha nyingine alihutubu Kiarabu hasa kwani mtume alikuwa msahili mpaka hutubu Kiswahili masahaba alikuwa waswahili katika jambo nyingine wanasema kwamba watu wa sunna wafanya wafanya bid'a ah, katika harusi anasema katika sherehe za harusi ndoa inaanzwa kwa kusoma Qur'ani na jambo ambalo halikuthubutu hilo la kusoma Qur'ani nyingine hilo la tatu wanasema salatu tarawih salatu tarawih mbona hamsali kama alivyosali mtume sallallahu alaihi wasallam mnasali kwa juzuu moja kila siku mbona mwafanya bidhaa hiyo jingine anasema ahlusunna wanatumia hadithi dhaifa alahadithu dhaifa pia wana, wanazo katika vitabu vyao alhadithu dhaifa zimo katika vitabu vyao akataja baadhi ya baadhi baadhi ya vitabu aladabu lmufrad lilimami lbukhari kuna hadith dhaifa katika sunan kuna hadith dhaifa akataja vitu vingi katika jambo hili tutakuja kuyarudi yote ya hatumwachii hatumwachii yote haya tutayafanyia radi nawapa vidokezo kwamba anadai kwamba watu wa sunna wana bidaa hizo kwa hiyo na wao pia ni hiyo shaba tutafikia huko sasa kabla ya hayo kabla ya kuelezea hayo alikuwa na maneno haya ndio ambayo nimeanza nayo tangu jana sasa nikiyamaliza haya tutarukia kwenye hilo anodai kwamba hutuba za Ijumaa kwa nini hazihutubii Kiarabu kama alivyofanya Mtume wa sallam tutakwenda kwenye hilo lakini katika maneno aliyoyasema katika muhadhara wake ni kwamba yeye hana taasub na kikundi chochote muhadhara wake huwa anaotoa lakini hana taasub hana upendeleo na watu wa bid'a wala hana upendeleo na watu wa sunna hapo hapo baada ya kusema maneno hayo akaja kwa Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab Sheikh ulislam Muhammad ibn Abdul Wahhab Mmenielewa akamchapa na huu ukasema hana upendeleo eh? taarudh nyingine hiyo asema hana upendeleo na watu wa bid'a wala ana upendeleo na watu wa sunna baadaye kidogo akaanza kumchapa Sheikh ulislam Muhammad ibn Abdul Wahhab akasema kwamba Sheikh Uthaymeen rahimahullah aliulizwa kwa nini nyinyi mnafanya sherehe kila mwaka anasema hivyo kila mwaka mnafanya sherehe za huyu Muhammad ibn Abdul Wahhab na mnakataa sherehe za kufanywa mtume za kila mwaka za maulidi Sali hili limo katika fatawa Sheikh Al-Uthaymeen rahimahullah Sali hili limo katika fatawa za Sheikh Al-Uthaymeen rahimahullah Sheikh rahimahullah akajibu inna usbu'a Sheikh محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لا نتخذ تقربا إلى الله تعالى wiki ya Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah sisi hatuifanyi kwamba tunajiweka karibu kwa Allah kwa kufanya wiki hiyo na si kila mwaka kabla sijaendelea maneno ya Sheikh si kila mwaka jambo hili lilifanyika tena katika tul imam Muhammad ibn Saud mwaka mmoja tu kama sikosei ni mwaka 1400 min alhijra basi yeye akasema usbuu Sheikh Muhammad kila mwaka inafanyika kule Saudia sio kweli sio kweli yakulu Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah jambo hilo tunafanya sisi wiki nzima tunatoa mihadharat si kwa sababu ni ibada kama mnavyofanya nyinyi maulidi ni ibada sisi hatufanyi hii ni ibada wa ma yuqsad bihi izalatu shubhatin fi nufusi baadhi nnas fi hadha rajul sisi makusudio yetu ni kuondosha shubha iliyo katika nafsi za baadhi ya watu kwa huyu shekhe huyu baadhi ya watu wametiwa sumu kwamba shekh sheikhul islam Muhammad ibn Abdul Wahhab alikuwa akikufurisha watu akaua watu hizi ni shuba zinaelezwa hizi mpaka huku zinaenezwa shuba hizi sasa shika anasema tunataka kuondosha kwa watu shuba hizi katika nafsi zao zimo huyu shekhe ametuhumiwa kwamba ni muuaji aliua aliua wa Saudia kwa ajili ya, ya, ya, ya, ya kueneza dawa hii ya tauhid aliua watu akakufurisha watu sio kweli sio kweli sasa Sheikh anasema sisi tulikuwa tunataka kuondosha shubha hizi kwa watu ويبين ما من الله به على المسلمين على يد هذا الرجل وبينشwe watu yale mambo ambayo Allah amewaneemesha waislamu kupitia katika mikono ya mtu huyu huyu ndiye aliyesimamisha da'wa ya tauhidi kule Saudia baada ya kuwa watu ni washirikina wanaabudu makaburi huyu akenda akaondoa uchafu huo wa ushirikina wakawa wanaelezea hivyo katika mihadhara yao wiki nzima jawabu la pili anasema Sheikh rahimahullah usbu'u Sheikh محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لا يعود كما تعود الأعياد وكهي يا شيخ ما عبد الوهاب تنويليزيها حيديرودي كما إليز نغزيروديا بل يبين للناس بين للناس وكتب فيه وبين في حق هذا الرجل ما لم يكن معروفا من قبل لكثير من الناس ثم انتهى أمره ya, watu wamebainishiwa yale waliokuwa nayo katika nafsi zao urongo waliouzuliwa Sheikhul Islam huyu baada ya kubainishiwa watu jambo hili likamalizika halikurudia tena huwa anasema kila mwaka linafanyika jambo hili sio kila mwaka ni mwaka mmoja tu baada ya kubainishiwa watu wakajua wa basi mpaka leo sisi tumeishi kule hata hatukusikia jambo hilo hatukusikia kama kuna jambo hilo tayari lilikuwa limeshabainishwa wabasi huwa anasema kila mwaka kuna sherehe za usbu Sheikh Muhammad Mdo wapi nchi gani ya sherehe hiyo sio kweli sio kweli mnielewa sio kweli ni urongo Sheikh rahimahullah akabainisha sababu za usbu Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab jambo lake limemalizika watu washabainishiwa wabasi hajirudii tena haijirudii usbuu sheikh yeye anasema kila mwaka watu wanasherehekea sherehe za huyu hapana alafu anasema sisi hata hatumjui huyo hatumjui wala hatuna haja kumjua kwani kuna dhambi usipomjua huyu Muhammad bin kuna dhambi unaona kejeli hizo eh? Sasa kama usipomjua wewe shekhe, sisi tunamjua ahlusunna wote, kila siku kila siku watu wanamrahamu, kila siku tunasomesha vitabu vyao, wanafunzi kila siku wanasoma vitabu vyao, wanavihifadhi. Si hapa peke yake Mombasa, kila markaz, kila markaz salafi wanafunzi wanasoma vitabu vya Sheikh Muhammad Abdul na kumwombea rahma qala rahimahullah naam si ndio sasa asipomjua mtu mmoja watu milioni moja wasipomjua milioni ngapi wanamjua shekhe huyu milioni ngapi wanamwambia rahma kila siku naam kwa hiyo usipomjua wewe kuna watu zaidi yako wanamjua maulamaa bwana maulamaa ukisoma fatazo maulama maulamaa jinsi wanavyomsifu dawa yake huyo mujaddidu da'wa salafia anaitwa kwa kazi yake kubwa aliyoifanya ya kulingania tauhid sasa usipomjua wewe shekhe watu mamilioni wanamjua na kumwombea rahma kila siku ko ni jamiatul imam peke yake ndio iliyofanya usbuu Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah wiki moja wa basi mwaka 1400 min alhijra katika maneno aliyoyasema kwamba hatujui tarehe ya kuzaliwa kwake wala hatuna haja ya kujua tarehe hiyo unaona eh? na huku alisema huku nyuma kwamba yeye hana taasub na kikundi chochote si ndio eh halafu huko anasema hatuna haja ya kujua tarehe aliyokufa aliyozaliwa sisi tunaijua tarehe aliyozaliwa tarehe aliyofariki Sheikh ulislam Muhammad bin Abdul Wahhab amezaliwa mwaka 1115 akafariki mwaka 1203 kitu kama hivi sahihi hapa anasema Sheikh alifariki 1206 nilisema na tatu eh eh nilisema 1203 أخو العلم حي خالد بعد موته وأوصاله تحت التراب رميم وذو الجهل ميت وهو ماش على الثرى يعد من الأحياء وهو عديم maulamaa wanatajwa kila siku kama wako hai ahul ilmi hayyun mwenye ilmu ni kama aliye hai kila siku tunawataja mashekhi hapa قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال شيخ بن باز رحمه الله سنديو أخو العلم حي بعد موته وأوصاله تحت التراب رميم وذو الجهل ميت وهو ماش على الثرى يعد من الأحياء وهو عديم mtu mjinga nani atamtaja hapa mtu mjinga akifa atajwa hakuna anayetajwa mtu mjinga lakini mwenye wa chuoni amekufa anatajwa قال فلان رحمه قال شيخ عثيمين رحمه الله قال شيخ الألباني رحمه الله فسوى vitabu vyao ilmu walioeneza صدقة جارية رحمهم الله نعم